Jā, runājot, lasot un pārdomājot baznīcas sociālās mācības kompendiju, šobrīd runājam arī par vērtībām, uz kurām baznīca sociālā mācība balstās pamatvērtībām. Visas netiek nosauktas, tikai tās mm, šķiet būtiskākās, lai, lai varētu runāt un, un lai varētu domāt jau par to, kādā veidā tad mēs izprotam, saprotam un veidojam mūsu sabiedrību kopā būšanu, kopā uh, um, sabiedrībā atrašanos. Un šodienas uh, divas vērtības, uh, kuras uh, centīsimies arī apskatīt, ir taisnīgums un mīlestība. Jā, mīlestība jau šķiet tik ļoti pašsaprotama un, protams, kad mīlestība Bet kas ar to tiek domāts? Tāpat tas, kas ar taisnīgumu ir domāts par to visu, šodien arī pārdomāsim. Ja tu gribi iesaistīties ar saviem jautājumiem, vai varbūt es arī ar savu skatījumu un piemēriem, varbūt dzīves piemēriem, kā izpaužas tavā dzīvē vai ir izpaudušies tavā dzīvē šīs vērtības, tad eh, droši raksti īziņas 266 77 272 vai zvani 67 969 131. Vērtības, un šodien runājam par taisnīgumu. Taisnīgums, saka baznīcas sociālās mācības kompendijas, ir vērtība, un klasiskajā formulējumā taisnīgums tiek definēts kā raksturīga, pastāvīga un noturīga griba atdot Dievam un tuvākajam to, kas tam pienākas – Eh, pats, pastāvīga un noturīga griba atdot Dievam un tuvākajam to, kas tam pienākas. Nu, tā ir arī atsauce uz eh, svētu rakstu eh, fragmentu, šķiet tur, kur runā atdot ķēniņam, kas ķēniņam un, un Dievam, kas Dievam. Ehm, tā ir, citiem vārdiem sakot, kā šeit tiek nosaukts klasiskais formulējums, domājot un runājot par taisnīgumu. Taču eh, šo taisnīguma ideju, vērtību eh, var daudzos un dažādos veidos raksturot un, un izskaidrot. Un šeit mēs varam redzēt eh, vēl dažus citus veidus, kā mm, baznīca sociālā mācība cenšas paskaidrot, kas tiek saprasts ar šo taisnīguma vērtību. Un tātad no Subjektīvā skatu punkta taisnīgums izpauž kā attieksme, kuru veido griba atzīt citu cilvēku kā personu. Tātad attieksme atzīt otru cilvēku kā personu, atdot viņam šo cieņu un godu kā personai. Taču no otras puses, no objektīvā skatu punkta, tas ir noteicošais morāles kritērijs – intersubjektīvajā un sociālajā jomā. Na, nu, nu, šis jau ir nedaudz uh, sarežģītāks um, nu, formulējums, bet uh, uzsvērts ir tas, ka no, no, viena puse, no vienas puses objektīvā veidā, no tādā uh, varbūt tās pārfrāzējot, tādā personīgi skatoties uz lietām, tad mm, taisnīgums tiek raksturots kā um, Nu, viena cilvēka atdotais gods otram cilvēkam, kā personai, kas viņai, eh, tai personai arī pienākas šis eh, gods, cieņa. Ehm, un tad ir šis otrs objektīvais skatu punkts, eh, daži brīži šķiet, nu, kas, kas ir tāds objektīvs, bet šeit tiek uzstāts uz tādu objektivitāti, un, un šeit tiek noteikts, ka taisnīgums ir tā morāls kritērijs, kas uh, attiecību, um, nu, citiem vārdiem, sabiedrības eh, kontekstā um, ir tas, kas nosaka mūsu attiecību nu, modeļus, tas, kā mēs veidojam attiecības, kā mēs, jā, kā mēs viens ar otru uh, miedarbojamies uh, savā starpā. Un, ja viss tas, uh, kas notiek, tik līdz mēs izējam ārā no, no, kā teikt, no savas istabas, no savas uh, mājas un, un esam kopā ar citiem cil, cilvēkiem. Tad tas ir taisnīgums kā morāls kritērijs. Ehm, pats galvenais, kā morāls kritērijs sociālajā jomā, tātad vai otrs vārds intersubjektīvajā un sociālajā jomā ehm, starp cilvēku ehm, attiecībās um, izsver, uzsverot tieši vairāk to uh, sabiedrisko, jeb sociālo uh, dimensiju, uh, runājot uh, par taisnīgumu. Tad morālais kritērijs attiecību veidošanā, es tā pārfrāzēju. Baznīca sociālā mācība aicina ievērot klasiskās taisnīguma formas, un šeit arī uzskaita izlīdzinājuma, sadales un juridisko taisnīgumu. Tātad uh, baznīca nu, savā ziņā <laughs> varbūt tās nav atbilstoši, bet tomēr nav oriģināla šeit, šajā jomā un uzstāju uz to, kad mums sabiedrībā ir jāīsteno un, un, un šo taisnīgumu ir nu, jāīsteno, jā, tā es teiktu, kā uh, izlīdzinājumu sadalas un juridisko taisnīgumu. Um, vēl trīs vārdi, kas, uh, kas atkal mums iespējams liek aizdomāties, kas tad patiesībā ar to ir arī domāts. Un lasam tālāk, aizvien lielāka nozīme tajā ir sociālajam taisnīgumam, kas liecina par patiesu vispārīgā taisnīguma attīstību. Tas regulē sociālās attiecības, pamatojoties uz likuma ievērošanas kārtī, e, kritēriju. Sociālais taisnīgums kā prasība, kas saistīta ar sociālo jautājumu, attiecas uz sociālajām, politiskajām un ekonomiskajām attiecībām jeb aspektiem. Tālūk, tātad e, sociālais taisnīgums ir e, nu, tāds ļoti būtisks koncepts, kas nāk arī šeit iekšā un iekšā, un, un, un uz ko atkal ļoti spēcīgi liek uzsvaru baznīca sociālā mācība. Um, tas, ir, tas ietver gan šo likuma ievērošanu, uh, gan arī um, uh, tās attiecī, attiecības, taisnīgās attiecības, kas sabiedrībā ir jāveido. Bet uh, vēlreiz arī atgādināšu to uh, pirmo daļu šim uh, nu, paragrāfam par to, ka eh, taisn, klasiskās taisnīguma formas baznīca aicina arī ievēro, ievērot, un tas ir izlīdzinājuma sadalas un juridisko taisnīgumu. Um, jā, šeit prasītos daudz dziļāku tādu uh, paskaidrojumu un izvērsumu par to, kas tad ir, piemēram, sadale. Nu, sadale iespējams ir pat viens no vienkāršākajiem uh, principiem, kad, nu, ja pareizi saprotu, tad sadala kā to resursu, zemes resursu, kas ir mums visiem kopīgi Dieva dotais resurs, par to mēs arī lasījām jau un pārdomājam jau iepriekš, kad, kad tas arī taisnīgi tiek sadalīts starp cilvēkiem, lai ik viens varētu tad arī dzīvot cieņpilnu uh, Eh, dzīve, nodrošinot eh, sev un savai ģimenei eh, vajadzīgo nu, materiālo bāzi, ienākumus, lai līdz ar to varētu tad arī dzīvot um, taisnīgi. Juridisko taisnīgumu es pieļauju, ka šeit ir domāts par, arī par um, ehm, no nu, tiesiskajām attiecībām, kas veidotas tiek sabiedrībā, kur arī tiek respektēts gan individs, gan sabiedrības uh, kopējās intereses un, un kad ir noteikti kritēriji un likumdošana, kas tad arī seko tam, lai tiešām šī taisnīguma princips vai taisnīgums kā, kā tāda vērtība tiktu arī e, iemiesot, īstenota, iemiesot, jo nu, par vērtībā runājot, tad uh, tas nav tikai tāds abstrakts eh, koncepts, bet eh, tiešām kaut kas praktisks, kas, kam ir jābūt paustam mūsu attieksmēs. Un, nu, jā, un tad juridiskais eh, taisnīgums tātad par šo likumdošanas ehm, tā, regulējumu, kas nodrošina to, ka, mēs, vi, ka mums visiem ir vienādas tiesības un pieejami vienādi, vienādi šis, šis taisnīgums. Un, izlīdzinājuma. Um, jā, būs grūtāk jau pateikt, kas tieši ir domāts uh, ar šo izlīdzinājuma um, kri, klasisko tādu formulējumu, uh, bet pieļauj atkal saistīts arī ar uh, to, ka šo resursi, uh, resursi, kas mums ir uh, visiem pieejami, uh, ka tie tiešām būtu vienlīdzīgi arī uh, sadalīta un, un, un vienlīdz vērtīgi pieejama arī vienam cilvēkam. Nu tā, bet jā, šeit es saku, šī ir, šī ir par taisnīgumu runājot, šī ir tāda sadaļa, kad būtu tā vērts, lai varbūt tās daudz plašāk un dziļāk arī pievērstos, lai saprastu, kas te tieši ir domāts, jo tādā politiskajā filozofijā ļoti centrāls ir šis taisnīguma eh, princips, nerunā par vērtību, vairāk kā par uh, principu un kādā veidā tas tiek īstenots sabiedrībā. Tā kā varbūt, kad izdosies arī man apskatīt un varbūt nedaudz vairāk izvērst un, un padziļinātāk saprast, kas tad šeit ar to arī ir domāts. Taču, ejot tālāk un domājot tālāk par šo taisnīgumu kā vērtību, tad sociālā mācība saka, ka taisnīgums īpaši svarīgs ir pašreizējā situācijā, kad tiek apdraudēti plaši iz, un, un plaši izplatīta tendence kā vienīgo um, mērauklu uh, noteikt derīguma un īpašuma kritērijus. Tātad taisnīgums šai mūsdienu situācijā, un starp citu šis dokuments tika rakstīts jau pirms vairākām dekādēm, uh, desmit gadiem, līdz ar to uh, jau, jau par to domājam, bet eh, ja vēl pa, paskatāmies atpakaļ tādā vēsturiskā griezumā, tad, protams, apzināmies, ka baznīca sociālā mācība īpaši 20. gadsimta eh, tādā eh, perspektīvā ar visu postu, ar visām nelaimēm, ar, ar kariem un, un ar visā, visām tām sekām, pēckara sekām, ar kurām bija mm, jāstrādā, tad arī uh, ļoti spēcīgi šķiet arī atpazīst un ir jūtīga tieši pret šāda veida um, kultūras attīstību, kur eh, centrā tiek izvirzīti tieši tādi principi kā derīgums un īpašums, vai ne? Um, un ko tas nozīmē ļoti praktiski, es domāju, daudz viet um, baznīcas vai reliģiskā kontekstā par to arī um, lasām un dzirdam, kad uh, mūsu vērtību nosaka pēc mūsu bagātības, no nu, īpašumiem, citiem vārdiem sakot, vai pēc mūsu derīguma, un tik līdz e, tu neesi derīgs, vai nu par maziņu esi, vai jau par vesu, līdz ar to mēs varam arī, um, kā teikt, uh, e, nerēķināties, ja tā varētu teikt, uh, ar tevi. Nu jā, tas derīguma un īpašuma kritērija uh, Eh, bieži vien apdraud eh, tādu eh, vienlīdzību un taisnīgumu sabiedrībā, un tam baznīca arī pievērš uzmanību. Um, par, taisnīgu run, par taisnīgumu uh, runājot, kristīga antropoloģija īpašā veidā tā tā atklāja jēgu uh, šim, šim principam un tādām sociālajām attiecībām, un uh, Un šeit saka tā, taisnīgums nav tikai cilvēciska noruna, jo to, kas ir taisnīgs, sākotnēji noteica nevis likums, bet gan cilvēka dziļākā identitāte. Tā mums pasaka kristīgā antropoloģija. Citiem <laughs> vārdiem sakot, nu es tā domājot par šo tematiku, šķiet atkal velku ne paralēls, bet tā kā skatoties dziļāk, vai ne, kad tiek pateikts, ka nav vienošanās, cilvēcisks vienošanās rezultāts šis taisnīgums, bet ka tam taisnīgumam ir arī dziļāka vērtība un dziļāka nozīme, kas neizriet tikai no mūsu cilvēciskās, nu pat jāsaka tā, iegribas vai untumiem, vai mūsu loģiski nonāktiem secinājumiem pie tā, par to, kā, kā tam mēs varam sadzīvot kopā, bet kad taisnīgums ir tiešām vērtība, kura ielikta, man gribas teikt pat tā mūsu sirdī, jau um, Dievs ir tas, kurš ir parūpējies um, par, par šo tad taisnīguma izpratni liekot to mūsu uh, sirdzi, eh, sirdī, jeb kā šeit tiek teikts, izriet no cilvēka dziļākās identitātes lūk tā. Un, un tas, manuprāt, ir arī būtiski, jo pretējā gadījumā, ja mēs taisnīgumu uzskatām tiešām kā tādu cilvēcisku, tikai kā cilvēcisku sasniegumu, es domāju, ka tas ir cilvēcisks sasniegums, bet ja mēs to reducējam pat tā, varbūt teiktu, uz cilvēcisko sasniegumu, tad mēs ātri varam atskārst, ka uh, Šai brīdī mums šādā veidā taisnīgums tiek īstenots, bet nākošajā jau pavisam citādāk, un, un mēs varam nolemt, kad kādam pienākas šai taisnīgums un citam atkal nē, ne, kā, kā to mēs novērojām 20. gadsimta periodos caur visiem kariem un postiem, kā mēs to arī šobrīd novērojam un, un kā notiek šīs uh, Eh, cīņas eh, tiešām par tādu taisni, piemēram, taisnīgu miera ievērošanu. Eh, tā kā jā, un, un to man gribas izcelt, kad, kad taisnīgumam ir šī dziļākā identitāte, kas neizriet tikai no, no kā teikt, cilvēku vienošanās par likumdošanu, kas garantē šo taisnību, bet ka tam tiešām ir arī uh, Eh, kristīgajā skatījumā, eh, vismaz kristīgajā skatījumā, eh, tāds jau dziļāks, fundamentālāks pamats, uz kā mēs balstāmies runājot par taisnīgumu sabiedrībā. Tālūk, ejam muzikālā pauzē, atgādināšu telefonu numuru vismaz īziņām tiem, kas vēlas iesaistīties, es saprotu, nav viegli, jo šīs tematikas es pieļauju, ka daļai vispār bija svešas, vismaz baznīcas uh, mācības kontekstā, bet, manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs apzināmies to, cik baznīca visaptvaroši apskata sabiedrību un ka tas nav tikai mm, tāds kaut kas mans individuāls, <laughs> personīgs, ar ko es nodarbojos mājā lūkšanu laikā, bet kad uh, kristīgā ticība ir tiešām tāda visaptvaroša un, un ar liek, varbūt tās par pienākumu uzliek arī mums uh, pārskatīt mūsu izpratni par lietām un tās pakārtot tad dievišķajam plānam, es pat tā uzdrošinos teikt. Telefons, ja gribi iesaistīties šajā dienas katehēzē īziņām 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2, bet zvaniem 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Ko nesapratāt? Padodiet ziņu Varbūt varu mēģināt eh, citādāk eh, par to pārdomāt un līdz ar to arī eh, daudz skaidrāk. Bet pēc muzikālas pauzes jau. Ich hab gewartet und gewacht Kommt der Morgen, geht die Nacht, ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt, ist dich zu sehen, ist dich zu sehen und aller Reichtum ist wie Sand. Vor dieser Schönheit, die ich fand, ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamen Stunde, Freund, bist du mir. Ich warte auf Scherze bring ich dir, meine Zeit verschwende ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stille begleite meine einsamen Stunden. Freund, bist du Jūs klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināti, sveicināti! Es esmu atpakaļ priesteris jaunis dienas katehēzē un runājam par vērtībām, baznīcas sociālās mācības principos ehm, noteiktām vērtībām, pamatvērtībām un uh, jau paspējām runāt par taisnīgumu, vēl nedaudz par taisnīgumu un, un kā baznīca sociālā mācība skatās uz to, pēc tam arī par mīlestību. Bet eh, jā, par taisnīgumu, kā eh, jau iepriekš minēja, ka eh, tas nav tā vienkārši cilvēku noruna vai vienošanās, bet kad taisnīgumam ir dziļāka, dziļākas saknes, un tās ir, jāsaka tā, Dieva um, šī taisnīgums kā Dieva dāvana, kas mums ir dot ielikta mūsu identitātē. Un šeit baznīca sociālā mācība turpina šo domu un, un saka, ka pilnīga patiesība par cilvēku dod iespēju pārvarēt ierobežot skatījumu uz taisnīgumu kā saistībām, ko uzņemas, noslēdzot līgumu, uh, un pavērt taisnīgumam, taisnīgumam arī solidaritātes un mīlestības apvārsni. Mm? Hm? Tātad, ja mēs eh, tādā kristīgā perspektīvā domājam par taisnīgumu, tad, tad eh, kristietībā mums ir iespēja eh, pārsniegt šo mūsu, mūsu cilvēcisko ierobežotību, tādā skatoties uz taisnīgumu kā uh, līguma attiecībām vai vienošanās attiecībām. Un taisnīgumā iekļaut arī un, un sniegties taisnīgumā arī pretī solidaritātes un mīlestības, kā saka, apvārsnim. Ar taisnīgumu vien nepietiek, tas pat var sevi noliegt ja nav atvērts dziļākām spē, dziļākam spēkam, kāds ir mīlestība. Tā saka šis baznīcas sociālās mācības dokuments atsaucoties uz Jānu Pāvilu II, svēto Jānu Pāvilu II. Nu, uzsverot, ka taisnīgumu, ar taisnīgumu vien nepietiek, jo tas var sevi noliegt, ja nav atvērts dziļākam spēkam, kas ir mīlestība. Um, jā. Yeah spēcīgi vārdi. Sociālā mācība taisnīguma vērtībai līdzās nostāda solidaritātu kā privileģētu miera ceļu. Taisnīgums kopā ar solidaritāti kā privileģēts miera ceļš, un miers mums šobrīd ir ārkārtīgi vajadzīgs. Tātad eh, bibliskajā tradīcijā, svētu rakstu eh, tradīcijā un tādā iedvesmes spēkā uh, Eh, baznīca sociālā mācība izceļ, kad eh, miers ir solidaritātes auglis, eh, taisnīguma un solidaritātes auglis. Miers tiešām tiks sasniegts tad, ja tiks īstenots sociālais un starptautiskais taisnīgums, kā arī tiks praktizēti tikumi, kas sekmē kopību un māca mums dzīvot vienotībā. Un šeit tāda dziļa nopūta, vai ne? Nopūta par to, ka e, varbūt tās pārāk e, maz tiek ņemti vērā arī šie baznīcas e, mācības, šīs baznīcas mācības aspekts, un, un kādam varbūt tas, tas šķiet pārāk ideālisks vai pārāk vienkāršots vai nepietiekoši konkrēts, un tomēr uh, baznīca savās kompetences jomā un savas autoritātes um, jomā um, uzstāja uz šiem tādā, šīm tādām vērtībām un, un principiem, kas būtu jāliek pamatā uh, ikvienām attiecībām, un tā skaitā arī šobrīd gribas teikt tā, tiem kariem un nemieriem, kas notiek uh, Ukrainā, uh, Izrēlā, Palestīnā, uh, visur, kur citur, nu pat kā dzirdējām arī par Dienvidu Korejas izsludināto um, kara um, režīmu vai, um, eh, nu jā, kara režīmu un tā tālāk, nu kad šeit visur mums ir jāliek pamatā eh, šie taisnīguma un solidaritātes principi, ja mēs tiešām arī vēlamies uh, panākt uh, taisnīgu mieru, um, lai varētu īstenot šo uh, um, mieru, tad ir mums um, jācenšas uh, pieņemt un, un, un uzstāt uz tiem, uz šo, un, mm, ko baznīca mācība saka, sociālo un starptautisko taisnīgumu, um, lai varētu panākt kopību un uh, vienotību, un lai varētu arī atrisināt uh, šī brīža uh, traģēdijas, kas tik daudzās vietās pasaulē arī notiek. Bet jā, vērtības, eh, manuprāt, tāda kopīgā atziņa, eh, domājot par taisnīgumu, un ne tikai par taisnīgumu, bet arī iepriekšējiem visiem principiem šķiet tā viena atziņa, kad vērtībām ir jābūt pamatā. Um, turklāt, pat gribu teikt vērtībām nevis, kuras es uh, pieņemu kā tādas, vai kuras man patīk, vai kuras man ir izdevīgas, kā tas dažbrīd notiek, bet vērtības, kuras ir, jā, mūžīgās vērtības, ehm, vērtības, kuras man ir devis radītājs, <laughs> Dievs, nu, kuras nav atkarīgas no manām, mana, manas, mana kaut kāda emocionālā, garīgā vai kādiem stāvokļiem, bet eh, uz kurām es varu paļauties un uh, un kuras var būt manā ir kā tāds um, atbalsts un ceļa rādītājs ikvienā dzīves situācijā. Un šeit nu, mēs dzirdam, jā, kas tad ir šīs vērtības. Nu, pat kā par taisnīgumu runājam, bet <clears throat> sociālās mācības kontekstā uh, iepriekš jau runājām par brīvību un patiesību kā um, pamatvērtības baznīcas sociālās mācības kontekstā un kas, kas ir uh, piedāvātas uh, piedāvāts vai uz kurām norāda eh, kā tā pamatvērtībām, lai tiešām varētu veidot eh, mierpilnu sabiedrību un sabiedrību, kura ir spējīga tad arī attīstīties un, un, un augt. Tālūk, bet vērtības, vērtības, eh, par to ir vērts aizdomāties, un vēl viena vērtība ir mīlestība, par ko tik bieži un daudz eh, mēs runājam, varbūt tās dažbrīd arī šķiet jau ir pagurums un apnikums, ko tad tas patiesībā nozīmē, tad, eh, nu, nedaudz arī par to, kas tad ir mīlestība un kā baznīca sociālā mācība izprot un runā par mīlestību, vai kā šeit šajā nodaļā ir tieks mīlestības ceļš, eh, kā, kā to baznīca raksturo un kā piedāvā eh, kā tādu vērtību baznīca sociālās mācības eh, kontekstā par to tūdaļu. Starp tikumiem un jo īpaši starp tikumiem, īpaši starp tikumiem, sabiedriskajām vērtībām un mīlestību pastāv cieša saikne – Tātad starp likumiem, sabiedriskajām vērtībām un mīlestību pastāv cieša saikne. Mīlestība bieži vien saprot ļoti šaurā nozīmē, kā tādu uh, personīgo izjūtu pret tuvākajiem cilvēkiem, uh, kaut kādu subjektīvu, tādu nesautīgu darbību, uh, ko mēs uh, dāvājam uh, sev tuvajiem dārgajiem cilvēkiem, uh, Jā, šajā šaurajā nozīmē to bieži vien mēs izprotam, bet tajā tādā patiesajā nozīmē, kā šeit tiek teikts, jāuztver kā augstākais un vispārējais visas sociālās ētikas kritērijs. Tā šeit tiek teikt. Citiem vārdiem, baznīcas sociālā mācība aplūko mīlestību kā vērtību nevis tikai kā tādu uh, um, subjektīvu pieredzi, uh, ar kuru mēs dalāmies ar sev tuvējiem un mīļajiem cilvēkiem, bet kā augstāko un vispārējo, visaptverošo sociālās ētikas kritēriju. Tālūk, uh, jā, tad, kad runājam par uh, sabiedrību un par to, kā, kādu sabiedrību gribam redzēt un kā mēs viņu varam veidot par tādu, kādu gribam redzēt, tad būtiski ņemt vērā šo kritēriju, kas ir mīlestība. Evanģēlisks kritērijs, bet manuprāt arī tik ļoti nu, saprotams kritērijs ikvienam neatkarīgi no reliģiskās piederības un, un daudz skaudrāk mēs šo apzināmies, vērtību, šo mīlestību daudz skaudrāk apzināmies tad tais brīžos, kad to arī esam pazaudējuši, vai kad redzam, kad mm, tur nav nekas uh, uh, no mīlestības. Uh, nu, kā es uh, atkārtojos un atkārtojos, bet karā mēs neredzam mīlestību, to, to nevar iestāstīt. Um, ne, neiecietībā un, un naidā mēs to neredzam. Uh, Mēs to neredzam arī tad, kad varbūt tās esam vienaldzīgi pret otru postu un nelaimi, kā mēs eh, nu pat kā pagājušajā nedēļā šķiet lasījām mēdījos par kādu cilvēku, kurš eh, aizgāja mūžībā uz ceļu un neviens pat nepievērs vērību, jo droši vien jau padomāja no alkoholiķis, kurš pakritis ir, vai ne? Uh, tajos brīžos nekas tam līdzīgs nav, un tas arī, diemžēl, ļoti skaudri mums liek uh, um, apzināties mūsu vājumu trūkumus, pat arī grēcīgumu un mīlestība, kā šis sociālās ētikas kritērijs um, ļoti spēcīgi liek par to aizdomāties. Patiesības, taisnīguma un brīvības vērtības dzimst un pilnveidojas no mīlestības iekšējā avota, tā saka paznīca sociālā mācība. Patiesība, taisnīgums un brīvība kā vērtības eh, rodas, bet vienlaikus ar attīstes un pilnveidojas no mīlestības, kas ir eh, šo vērtību iekšējais avots, motivators, iedvesmotājs. Un šeit es tādu garāku paragrāfu gribu nolasīt, jo, manuprāt, uh, tas um, atkal liek aizdomāties un, un ļoti spēcīgi ar uzrunā runā uh, tieši par šīm vērtībām un mīlestības iespaidu uz šīm vērtībām. Cilvēka dzīve sabiedrībā ir sakārtota nevis un nes labus augļus un atbalst cilvēku cieņā, ja tās pamatā ir patiesība, ja to dzīvo taisnīgumā, ja patiesi respektējot tiesības, uh, un uzticīgi izpildot attiecīgos pienākumus, ja to dzīvo brīvībā, kas piederas cieņai, ar kuru apveltīti cilvēki, kas savas racionālās dabas mudinātu uzņemas atbildību par savu rīcību, ja to dzīvina mīlestība, kas liek citu cilvēku vajadzības just kā savas un kas rada aizvien ciešāku vienotību starp garīgajām vērtībām un rūpēm par materiālajām vajadzībām – Šīs vērtības ir balsti, kas nosaka ikvienas sociālās darbības un institūcijas kvalitāti. Tātad patiesības, taisnīguma un brīvības vērtības, ko um, motivē, dzīvina, um, iedvesmo mīlestība. Uh, tad mēs varam saskatīt uh, vajadzības mūsos līdzcilvēkos un būt arī spējīgi uh, rīkoties Lūk, mīlestības priekšnosacījums ir taisnīgums, un tā to pārsniedz taisnīgumam jāsniedz iepildījums mīlestībā. Tālūk, atkal uh, tik daudzas, tik daudzas, manuprāt, eh, atziņas un tik eh, daudzi ļoti spēcīgi vārti, uh, ja vien mēs to spētu arī īstenot uh, savā dzīvē, ja vien mēs spētu, un tad droši vien ir, jāsaka tā, ir jārunā atkal un atkal par to, kā tad mēs varam mācīties uh, šo mīlestību, par kuru baznīca sociālā mācība uh, runā, raksta un uz kuru aicina mūs ikvienu, kā, kas ir jādara, kādi soļi vai kādām, kādai videi jābūt, kādām attieksmēm un kā mēs šo uh, šo mīlestību, šāda veida ideālu varam īstenot arī savā dzīvē. Un jāsaka, nu, nav man tādu uh, skaidru un gaišu konkrētu atbilžu uz šo jautājumu. Un jā, arī um, ik pa brītiņam šeit, šeit izskan, baznīca sociālā mācībā izskan tas, ka vērtībām ir jābūt pamatu pamatā, lai varētu tiešām uh, arī īstenoties eh, šie taisnīguma principi un visi citi brīvība un, un patiesība arī varētu ehm, tā kā atklāties, tad, eh, kad ir jābūt vērtībām, nevis tādai eh, likumdošanai un, un, un cilvēciskai vienošanai par kaut kādām lietām, tad tomēr, manuprāt, apzinoties to, ka pamatu pamatā ir jābūt vērtībām, arī ir, manuprāt, vieta uh, tam, ka mums ir tomēr uh, likumi, ka mums ir, varbūt tās neteikšu tikai likumi, bet ka mums ir šīs robežas, uh, vai tā būtu likumdošanā nospraustas, vai varbūt tās daudz tādā kā, kā tiek brīvākā formātā ieradumu, paražu, kultūras uh, um, formātā, bet kad šīs normas tiek respektētas un arī uh, mācīts un iedzīvināts, un neredz, ka tas būtu kaut kas slikts, bet gluži otrādi, ka tas ir tas veids, kā tad mēs varam veidot to labvēlīgo vidi, lai tiešām šis ideāls varētu īstenoties mūsu dzīvē. Tālūk, taisnīgums atbilstoši šķīrē tiesnesis ir taisnīgā materiālo labuma sadalē starp cilvēkiem, bet mīlestība un tikai mīlestība – Arī tā, ko saucam par žēlsirdību, cilvēkam var palīdzēt atrast pašam sevi. Lūk, taisnīgums pats par sevi ir kā tāds šķīrē tiesnesis, kas var mums palīdzēt sadalīt materiālos labumus. Taču mīlestība, arī žēlsirdība, cilvēkam var palīdzēt atrast pašam sevi. Atkal, eh, tas, manuprāt, ir arī ar tādu ļoti garīgu um, uh, dimensija šeit eh, pateikts, ka tad, kad mēs varbūt tās, varbūt tās konfliktējam un, un karojam cits ar citu, ka tas varbūt tiešām izriet no tā, ka mēs nepazīstam sevi, nezinām, kas ir mūsu dziļākā jēga un mērķi, un līdz ar to arī tādā nemierā karojam ar sevi, bet arī ar citiem, un tikai tad, kad mēs paceļamies pāri sev šajā mīlestībā, mīlestību, kuru arī žēlsirdība, vārds žēlsirdība pauž, ka tad tikai mēs varam iespējams atrast to mieru, pēc kura tiecamies. Cilvēciskās attiecības nevar regulēt tikai taisnīgums. Pagātnes un mūsdienu pieredze liecina, ka ar taisnīgumu vien nepietiek un ka tas var pat noliegt un iznīcināt pats sevi. Būtībā, ja jebkurā cilvēka attiecību jomā taisnīgums ir jāpakļauj, tā sakot, ievērojumam, ievērojamām korekcijām, ko var paveikt mīlestība. Taisnīgums, jā, var būt, ja ir tikai tāds um, aprēķina, um, aprēķinos balstīts taisnīgums, var būt arī ļoti pat nežēlīgs, un, un tādēļ mums šī mīlestība ir vajadzīgi, lai, lai arī taisnīgums nebūtu kā pašiznīcināšanās, bet lai tiešām taisnīgums būtu kā vērtība, kas, kas tad arī palīdz cilvēkam. Neviens tiesiskais regulējums nevar likumu vai, vai vienošano sistēma nekad nespēja pārliecināt cilvēkus un tautas dzīvot vienotībā, brālībā un mierā, nekādā argumentācija nepas, nepārspēs mīlestības aicinājumu. Nu jā, to laikam mēs redzam, mēs varam runāt daudz un dikti, vienoties par visu ko, bet uh, kamēr mēs neredzēsim sev līdzās cilvēku, kuru uh, Dievs ir radījis un kurš ir pelnījis uh, manu cieņu un godu un manu arī varbūt tās teikšu tā mīlestību, tikmēr uh, Um, tas būs um, tāds neveiksmīgs mēģinājums savaldīt uh, mūsu cilvēcisko uh, dažu brīdi ļauno uh, dabu. Kamēr mēs to nebūsim pārveidojuši, kamēr ne, nebūsim atjaunojušies Dieva uh, attēlā un līdzībā, tikmēr, tikmēr uh, tas būs uh, kā cīņa ar veizirnavām. Nu, es tā uh, reaģējot uz to, ko šobrīd arī pats lasu šeit no baznīcas sociālās mācības. S, s, tātad, jārūpējas, lai mīlestība kļūtu da, redzama ne tikai kā individuālas rīcības iedvesmotāja, bet arī kā spēks, kas spēj rast jaunus veidus, kā risināt mūsdienu pasaules problēmas un no uh, iekšienes fundamentāli atjaunot struktūras, sabiedriskās organizācijas un tiesību sistēmas. Šādā skatījumā mīlestība kļūst par sociālu un politisku mīlestību. Sociālā mīlestība mūs mudina mīlēt kopīgo labumu, patiesi skatīties un tiekties pēc visu cilvēku labuma. Tālūk. Jā, nu mīlestība, mīl, ka, kas vēl vajadzīgs, ja ir mīlestība? Tā mēs uh, droši vien uh, eh, sakām, tad, kad eh, piedzīvojam to. Nu, kas vēl vajadzīgs arī tādā sociālā kontekstā? Kas vēl vajadzīgs, ja ir mīlestība, tad atradīsim tos veidus un līdzekļus un, un, un kā, kā tad veidot taisnīgāku, mierpilnāku un, un pārtiekušāku sabiedrību, ja nav šī, kā teikt, pamatvērtība, kas, kas iedzīvina, kas, kas ir spējīga mainīt mūs, tad vis, visi centieni var būt īslaicīgi centieni, lai arī pat ļoti labi centieni būtu. Sociālā un politiskā mīlestība netiek izsmelta attiecībās starp personām. Šajā tādā sociālajā audeklā nav nekas cits kā sociālā un politiskā kopiena, kurā mīlestībai jāizpaužas tiecoties pēc visas kopienas labuma. Tālūk, vai mēs eh, to pamanamies eh, īstenot savā dzīvē, vai mē, mums ir, eh, ir spēks, gudrība un, un vēlme īstenot šo, šādu mīlestību savā dzīvē? Tas ir jautājums, bet ir ar telefonu zvans. Lūdzu! Lai slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos. Labrīt, priesteri Jāni. Prieks dzirdēt, jā. Klausos, jā, klausos eh, katehēzes un arī liels prieks, ka mūsu arhibīskaps klausās, ka viņam ir laiks. Vakar dzirdēju, jā, intervijā. Jā, tā eh, jābūt uh, ļoti uzmanīgam, ko mēs runājam. <laughs> jā. uh, tas vien norāda, ka uh, šī tēma ir ļoti aktuāla un tiešām aktuāla katram. Varbūt tās uh, Varbūt tās tiešām, kā tu saki, ir eh, daudzi termini, jā, varbūt tās liekas sarežģīti, bet nekas tur tāds sarežģīts nav, jo būtība jau ir izteikta tajā, ko tieši nu, pat minējāt, tā mīlestība. Ja? Nu, es atkal savu, <laughs> kā, kā, kā es klausoties, pārdomāju, un tā kā maz, mazliet tāda mana refleksija ja, eh, šai tēmai. Uh, Dievs pats ir mīlestība. Ja? Mēs taču zinām, ka Dievs pats ir mīlestība, un viņš ir nevis tikai uh, tādā šaurākā nozīmē, kā mēs katrs saprotam, bet mīlestības pilnība. Jā. Tur ir tie visi vārdi, kas ir ceļšķi grieķu valodā, ja brāļu mīlestība, upurgatavības mīlestība, ka viņš savu dēlu sūtīja, ja? uh, arī uh, ģimenē. Uh, erotiskā mīlestība. Visas uh, grieķu valodā ir cik, cik to nozīmi vārda mīlestība, ļoti daudz, vai ne? Jā. Un tas varbūt tās palīdz mums. Un tas ir tas pamats, no kurienes viss tā kā izriet. Ja? Un būtībā jebkuram, uh, arī, arī, arī sociālajā mācībā, jebkuram šim principam, ja, ja mēs aizrokamies līdz pamatam, tur stāv, tur ir mīlestība, tur ir pats Dievs, no kā viss izriet. Nu, tas ir tāds ļoti Eh, ļoti lakonisks un, <laughs> un vienkāršots skatījums, bet man liekas, ka tā, tas tā ir. Es pilnīgi piekrītu. Um, nu, kā jau tas mēdz būt, kad ir daudz un dikti jāapraksta un niansēti jā, jāapraksta jā. un dažbrīd varbūt Nē, tās sarežģot lietas, bet tas, tā tas... pavisam vienkārši, jā, tā ir mīlestība pamatu pamatā. Visam pāri jā. mīlestība un, un izriet, jo visi tikumi, visi pārējie, jo, kā es atceros, novembra sākumā bija bija eh, vairākās, vairākās eh, svētdienās, bija šis pamats. Ja? Eh, Jā. Šis pamats, es atceros, es vēl biju Skaistkalnē, un arī Bīskaps Andris teica, ka šie divi, šie divi pamata baušļi, ja, kur, kur tas vecajā derībā raksta zinātājs pienāca pie Jēzus un prasīja, kas ir lielākais bauslis. Mīlēt Dievu ar visu savu prātu, uh, Eh, ar visu savu spēku, ar visu savu būtību, ar visu, kas tu esi no sirds, un mīlēt savu tuvāko. Tur viss ir apslēpts, un no tā iz, izriet tā kā tāda saules stari, katra šī mazā, mm, kā saka, <laughs> taisnībiņa, eh, patiesībiņa, ja, viss no tā izriet, ja, mm -hmm. jo tajā ir ietverts viss, tas ir Amen. tas centrs, tas kodols. Tieši tā. Amen. Nē. Paldies, paldies, paldies Jāni, un, un tiešām eh, klausos un sekoju līdzi. Un, jā, un paldies. tas ir ļoti liela vērtība, ka tu, uh, ka tu paralēli es austiņu ielieku ausī un paralēli es daru savus darbus, bet es paralēli varu bagātināties un tiešām šajās niansēs uh, tie termini man patīk <laughs> un, un, šī, un šī apraksta, jā, bet tas ir, kā teikt, tas aprakstošā daļa, bet, bet būtība tas kodoliņš vienmēr ir bijis un palicis nemainīgs. Tas nenozīmē, ka pašlaik tāda mācība ir aktuāla. Tā ir bijusi no laiku laikiem, tikai pašreiz ir gājis viss uz priekšu, gan zinātne, gan, gan pētījumi, gan arī cilvēku, arī šī kultūra ja, un izpratne. Ja. Jo, jo agrāk tur katrs, katrs savā valstiņā un tā, tagad, tagad šī informācija ir tāda, tāda vienota, un tas ir ļoti aktuāli to, to pasniegt, mm. aktualizēt un likt katram cilvēkam aizdomāties. Jā. Tā kā paldies ļoti vērtīgi un svētīgu rītu, lai paldies. slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžos arī, lai svētīgs rīts tiešām. Nu, tā arī ir, eh, protams, eh, no vienas puses gribas teikt tā, nu mēs jau te cilvēku visu sarežģījam, vienkārši mīlestība, bauslis tāds bija dots jau cik sen atpakaļ, uh, un pie tā ir arī ir jāpaliek, un es tam arī piekrītu, un ka no tā tad arī viss kā arī šeit, tie, tas tiek aprakstīts, viss pārējais izriet, bet, bet tagad, uh, tagad uh, klausoties, un es pie sevis padomāju, bet kā tas nākas, kad iespējams agrāk tas bija daudz pašsaprotamāk, uh, kad runā par mīlestību un, un ko tas ietver un tā tālāk, un cik daudz bija jānotrulinas cilvēkam un jāiziet cauri postām un nelēmējiem, uh, lai pazaudētu tādu sajūtu par to, kas, ko nozīmē mīlēt, vai eh, ne? Un ne tikai tādā intīmā, erotiskā vai tuvinieku nozīmē, bet sociālā arī līmenī, ko nozīmē. Un, un kā vajag runāt par to, kad mm, mīlestība no tās izriet arī tādas lietas, kā e e eh, mūsu spēja <laughs> dot eh, taisnību, taisnīgumu cilvēkam, kas mums līdzās uh, ir un tas ietver arī gan materiālos labumus, gan uh, citāda veida labumus, kas mums ir jānodrošina un, un kad no šīs mīlestības izriet arī mūsu uh, brīvība un, un, jā, un tā mēs varētu turpināt uh, uz priekšu. Uh, Bet noslēdzot šīs dienas katehēzi, vēl dažas atziņas no baznīcas sociālās mācības, kas saka tā, mīlēt sociālajā plānā nozīmē atkarībā no situācijas izmantot sociālos līdzekļus, lai uzlabotu otra dzīvi vai novērstu sociālos faktorus, kas izraisa viņa trūkumu. Mīlestība <laughs> tādā sociālā izpratnē nozīmē arī to, kad mums jāņem vērā ar konkrētās situācijas un apstākļi, kuros cilvēki atrodas un jāizmanto atbilstošākie līdzekļi, lai novērstu to netaisnību, lai novērstu faktorus, kas izraisa trūkumu, postu un nelaimes. Tātad šeit arī mums ir, mēs nevaram, nu, kā teikt, neņemot vērā vajadzības tā vienkārši sludināt kaut ko, bet kad mums ir tiešām uh, jābūt jūtīgiem pret šiem apstākļiem un arī adekvātu rīcību jāīsteno, lai novērstu eh, kaut kādas eh, neiedzības, postu, nelaimes un nabadzību. Mīlestības darbs, ar kuru šeit un tagad tiek atbildēts uz tuvākā reālajām un neatliekamajām vaidzībām, ir žēlsirdības akts, taču tieši tāds pats nepieciešams žēlsirdības akts ir darbs, uh, ko veids, lai sabiedrību organizētu un veidotu tā, ka tuvākais neatrodas postā. Tālūk, tātad žēlsirdības darbs, kas tiek darīts, lai novērstu, lai palīdzētu cilvēkam postā, lai, lai atbrīvotu viņu no posta, ir tikpat svarīgs kā Tas žēlsirdības darbs, ko mēs darām, lai vispār nepieļautu to, ka nonākam postā, kad, kad nonākam līdz tādam mm, no zemiskam stāvoklim. Tad e, jādomā ir arī uz priekšu un jāplāno un jāorganizē sabiedrība tā, lai tiešām visi mēs varētu līdzvērtīgi baudīt e, šos e, zemes augļus un, un, un visi saņemt atbilstošo dieva bērnu cieņu. Jā, tas varbūt tās arī skan kā kaut kas naivs un uh, un tāds e, neizprotams, kā jau tādā teoloģiskā valodā, un tomēr, tad, kad lasam un pārdomājam, iedziļam, iedziļinamies šajos jautājumos, saprotam, ka patiesība ir tik ļoti vienkārši aprakstīta vienā vārdā mīlestība, tāpat tās kā e, dieva bērna stāvoklis <laughs> un, un ko tas ietver sevi un nozīmē un, un kā mēs varam un kā mums vajag vienam pret otru izturēties e, tādā gadījumā – lai tiešām varētu arī pilnvērtīgi dzīvot. Nu tālūk, ar to mēs noslēdzam mm, runu, sarunu par vērtībām. Turpinājumā būs, turpināsim vēl joprojām baznīcas sociālās mācības kompendiju, bet turpināsim ar citām, arī citām tematikām un tā tādu um, mazītiņš āķis lūpā, lai būtu, tad nākošās tematikas būs veltītas ģimenei, dzīvībai svarīgākā sabiedrības šūna ģimene. Mana pirmā tāda doma, jā, domājot par ģimeni un, un, un paturot atmiņā to, ko nu pat kā lasījām, kad ir vajadzīga arī formācija, par to arī šeit tika minēts, kad ir vajadzīga arī formācija, jeb izglītošana par visām šīm lietām. Es tā domāju, jā, ģimene, tur arī sākas, vai ne? Un tad tagad mēs tad varam jau daudz kompetentāk arī spriest par to, kad tiešām uh, Eh, to tā vienkārši skolā neieaudzinās vai neiemācīs būt taisnīgam un, un mīlošam un, un žēlsirdīgam un, un tā tālāk. Ja tas netiks likts eh, kaut kur daudz eh, tādā pamatīgākā, fundamentālākā līmenī, ko var izdarīt ģimene. Protams, kaut kādā līmenī un kaut kādā veidā arī sabiedrība kopumā ar tās institūcijām, vai tas būtu skola vai baznīca vai, kultūras un sporta aktivitātes un tā tālāk, taču kā primārā un kā tāda pamatvieta un, un, un um, ietvars, kur mēs varam iegūt un apgūt šīs vērtības un tās arī uh, likt lietā, ir, protams, ka ģimene. Par to būs nākošās katehēzes. Tā kā pieslēdzamies klausāmies, iesaistāmies ar jautājumiem vai ar savu refleksiju par to, ko dzirdat, un, un protams, dalāmies, dalāmies, lai šī vēsts un baznīcas mācība tiek aiziet tālāk un sasniedz tos cilvēkus, kam to vajadzētu dzirdēt.